Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammed sallallahu alejhi ve amma ba'd. <clears throat> Zadnji hadis što smo radili to je bio peti hadis. Peti hadis od Abu Hurajre la yabulanna ahadukum neka niko od vas nikako ne mokri u stalno stajaćoj vodi. Sljedeći hadis je znači sad po redu, šesti hadis. Također, an bih urejrete, radijallahu anhu, ne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, kal. Od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao i da šeribel kelbu fi inaj ehadikum, fel jagsilhu seb'an. Kaže, kada pije pas u posudi nekog od vas, neka ga operi sedam puta. Neka je operi tu posudu sedam puta. Neka je operi sedam puta. Voli muslim, ula hunne bit turab. U rivajetu kod muslima došlo prvi puta, od tih sedam puta, sa zemljom, sa prašinom. <clears throat> Kaže volehu, eh, fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal Ana Rasulullah sallallahu alaihi sallam eh, a kaže ima kod Eh, hadis od Abdullah ibn Mugafela, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ida velagal kelbu fi ina, fil ina'i fagsiluhu seb'an wa'afiruhu thaminete bit turab. Urva, znači u kod muslima Abdullah ibn Mugafela Ida velagal kelbu fi ina'i fil ina kada loči pas u posudi operite sedam puta i Eh, isperite, kaže, osmi put sa prašinom. Razlika ovdje, znači, između, između ovog prvog rivajta, da je spomenuto prvi puta, od sedam puta da bude sa, sa zemljom sa prašinom, a u ovom rivajtu drugom od Abdullah Gafela, a to je da osmi put bude sa prašinom, znači, znači nakon pranja sa vodom. Bliže ispravnije, ispravnije ovaj prvi rivajt, iako je oba su u, u muslimu, ovo da se prvi put jedno i drugo učenjaci ocjenju vredostojim, ali je bliže ispravnije i bolje po pitanju praktičnog pranja. E, ovaj hadis inače je mutefakun alihi u i da gal kelbu fina jahadikum. Kada loči pas u posudi nekoga od vas, e, e, fel jag silhu seba, neka operi sedam puta. Znači, to je rivajet mutefakun alihi. Znači, kada loči pas nekog od vas. Imamo onda rivajet, ovdje nisu spomenuti, imamo rivajet kod muslima, sa kojim dokazuju, to je osnovni hadis, sa kojim dokazuju nečistoću pljuvačke psa ili čitavog psa. Tuhuru i naj ehadikom. Tuhur, čišćenje posude nekog od vas, kada loče u njoj pasi da operi sedam puta. Znači ovo tuha, tuhuri ehadikom, čišćenje posude nekog od vas kada loče u njoj čišćenje, znači sa tim dokazuju da je riječ o nečistoći. I vidiš, spomenut ćemo to u razilaženju učenjaka eh, oko te nečistoće. <clears throat> uglavnom ovdje e, lokanje psa koje je spomenuto u rivajetu ovdje kod muslima, lokanje znači e, da pas sa jezikom, sa svojim jezikom, znači dodiruje posudu s koje loči, to znači. E, ovo ovdje u rivajetu kod muslima osmi put da operi, afiruhu, to znači, to znači da, da prašinom, da uzme prašinu osmi put, da potare sa njom, znači, onu posudu iz koje se pije. <clears throat> ovaj hadis, opće značenje hadisa, Eh, da je pas, opće značenje hadisa, da je pas od eh, životinja, životinja koji nosi mnogi, eh, mnogi poganštine, raznorazne bolesti, viruse, bakcile, zovite kako sa vremenim jezikom, i da je zbog toga Allah Želešanuhu naredio da se posuda iz koje on loči operi sa sedam puta. Prvi puta sa sa prašinom. Znači to je, to je opće značenje hadisa. Zbog, e, zbog toga što ova životinja prljava, pogana, e, na sebi nosi raznorazni prljavštine, zbog toga je došla ova naredba da ono kad, što, u čemu loči, da se operi e, na takav način kako spomenuti u hadisu. <clears throat> A onda dolazimo, jel, ovdje ima nekoliko mesela, i glavna mesela, a to je nečistoća psa, <clears throat> Imamo razilaženje prvo kod toga, e, kod učenjaka. Da li je vađib, da li je vađib da se peri sedam puta, e, a jednom sa prašinom? Je li to vađib ili je to mustehab? Većina učenjaka da je vađib i to je ispravan stav, jer hadisu došla naredba. A onda imamo e, drugo razilaženje, drugo razilaženje učenjaka, ovdje to nije spomenuo u komentaru, nije spomenuo Abdullah ibn Abdurrahman Besam nije spomenuo to razilaženje, vrlo bitno. I, e, ja ga spominjem zbog toga, zbog kompleksnosti ovog pitanja. Poznat po pitanju četiri mezeba, znači po pitanju nečistoće psa. Razilaženjaci, da li je pas nečisti, šta je nečisto kod njega. Pa ono na čemu su uh, Hanefije, da krenemo redom mezebe, Hanefije su na tome da je samo pljuvačka kod psa nečista. E, Malikije su na tome da je pas čitav čist. Da sve kod njih čisto. da odmah spomenu i s čime dokazuju. Kažu Hanefije da je pas, da neće nečista kod njih samo pljuvačka zbog toga što je tešku Hadisa došlo da se opere samo ono gdje, gdje jezikom se liži, gdje se loči. I to je logično. E, to im je dokaz. I Hadis, ako je uzmemo da je nečist, ukazuje, znači, e, dokaz im je jak. Dok su e, šafije i hanabile kažu da je pas čitav nečist. Oni dokazuju, čime, šta im dokazuju ovaj hadis, kažu ako me nečista pljuvačka, to ukazuje da me čitavo tijelo nečisto. Znači, analogijom na odnosu pljuvačku, a pravi se analogiju na čitavo tijelo. Kažu, čitav pas je nečist. Kad dođe pas, znači, e, što kaže, omahne se od tebe repom ili tijelom svojim, znači ostalo je njegove nečistoće i na tebi. Onda se pokušava podržati, dobro, koji dio nečistoće šta je nečistoće i nestalo, ako ne vidiš ništa i tako dalje. Uglavnom, kod njih je čita pas nečist. Znači, ne treba ga dirati, ne treba ga milovati i tako dalje. Kod Šafija i Hanabila. Malikije se izdvajao i kaže, čita pas je čist. Dobro, šta ćete s ovim hadisom? Pa kaže, ovaj hadis ne govori uopšte o čistoći i nečistoći. Dobro, šta ćete s onim hadivajati kod muslima? Tuhuri naje ehadikom E, e, tuhur, čišćenje posud nekog od vas kad loči u nje pasta super sedam puta, kaže tuhur ne mora znači da je nečisto. Što? Pa kaže imamo u kuranskim ajetima. Na 13 mjesta spominje to i tahiru, i, od i, i tako dalje. E, samo jedno od njih značenje, suprotno tome nečistoća. Ono ostalo sve ima druga značenja. Ne može znači da nečisto. Kad kaže nešto očisti, ne može znači da nečisto čovjek očisti pljuvačku. Poslanik sada čistio pljuvačku iz Mešida. U hadismu tefeku vidio pljuvačku ovaj, na, na zidu od Mešida i došao i očistio i rekao kada neko od vas ovo vidi, neka skloni i kada već mora pljune, neka pljune, neka stavi pod nogu, neka zagrane i neka pljune u svoju odjeću. A je pljuvačka nečista? Nije nečista. Pa malo učenjaka, pljuvačka nije nečista. A na da se očisti. I on je čistio. Ne mora znači da se nešto čisti da je automatski nečisto, nego se mora znači da je nečisto. Pa kažu Malikije, kažu Malikije, u stvari nared da se pere sedam puta je, kaže, emr ta'budi. Neka, neka naredba koja je došla nam, moramo ju primijeniti, raditi, ali ne znamo šta je se krije za toga. Ima nešto za toga, neki razlog ima, neka boli, sve ovo ono. A šta se krije, kaže, ne znam. <clears throat> Ne znam, nije na pašnjom širijskim tekstovima. A danas je to pojašnjeno u u, istraživanju, pa ćemo to spomenuti šala. Znači, to je razilaženje po pitanju uh, mezheba, po pitanju stavljava učenjaka. Ta tri stava učenjaka, znači. E, hadis ukazuje na sljedeći, da spomenu ovdje što je spomenuo ovaj, e, komentator od, na što ukazuje hadis, kaže hadis ukazuje na to, pa se zbog ovog hadisa učenjaci digli stepen, oni koji uzma da je, da je, da je pas nečist. Digli su ste, nečistoću psa na, na, na najveću vrstu nečistoće. Pa kažu, e, dokazi ovo kaže, e, taglidu fi kaže, koliko je teška nečistoća psa. Kaže, li šidete kadarati, zbog toga, zbog, e, kaže, žestine i njegovog poganluka te životinje. Pogan sam po sebi. Kaže, i zbog toga kada došla naredba da ono kaže što, što ostane traga od njeg, da se to mora očistiti. I to, znači, Hadis ukazuje na to, znači, on, na oni koji smatraju da je čas nečist, on spominje u kontekstu onih učenjaka koji su na tom stavu. A onda, kaže, također, Hadis ukazuje na to, kaže, ako pas loče u nekoj posudi, onda kaže još preći da isti propis ima šta? Da ima isti propis jedenja, ako jede u posudi, ne samo loči. Znači, spomenite, loči, znači pije e, tečno, znači ako jede isti propis ima. A onda su neki učenjaci došli na to da li se svinja krmača diže po ovom pitanju stepin, na stepin psa. Ako se stavi neka posuda i da svinja krmača jede iz nje nešto, da li tu posudu treba oprati sedam puta ili ne treba? Pa većina učenjaka kaže da, da, ne, da ne treba, nije došlo e, širijskim tekstom pojašnjeno, dok skupina učenjaka kaže diže se na isti zapi životinje, također, zvinja e, također ogavna prljava životinja. <clears throat> A onda kaže po stavu oni koji, su, koji smatraju da je, da je pljuvačka psa nečista, ili čitao pas, e, posuda od koje loka ona postoji, kaže, nečista, i kaže, e, tragovi su urun, odnosno tragovi od te životinje su nečisti. Sljedeće na što ukazuje ovaj hadis kaže e, da je vađib oprati kada pas loči sedam puta. To smo malo prije spomenuli to razilaženje. on spominje taj jedan stav. E, također, e, e, sljedeći, sljedeća kori zaključak iz hadisa je, kaže da je važiv oprati jednom od tih sedam puta, ili po onom rivajetu, osmi put da se opere jednom sa prašinom, sa zemljom. E, razilaze učenjaci oko toga da li nešto može drugo biti na stepenu zemlji prašini. Pa su Eh, Hanabile i Šafije na stavu da može biti nešto drugo na stepenu eh, zemlji, eh, bilo šta drugo od čvrstih predmeta sa kojim se otlanja ta nečistoća. Na tom, na tom su Hanabile i Šafije. <clears throat> Dok je drugi stav od imama Šafije i taj stav su podržali i e, Ibn Daqiq al-Aid, imam Nevevi, da u stvari, da ne mogu biti nikakvi deterđenti, nikakvi sapuni na stepenu zemlji. Nego mora biti, mora biti isključivo zemlja. I ovo je ispravno, jel? potvrdilo se u praksi, to, to možete sami e, ustanoviti, a to je da ono što se čisti sa zemljom, e, da se bolje očisti nego sa raznoraznim deterđentima. Uzmite primjer, klasični primjer. Osoba ako se E, očisti od velike nužde i ostane mu trag, e, trag na ruci i operi to sa punom, deterđentima, jako teško može ubiti onaj neugodan miris. Dok ako operi sa zemljom, s prašinom, operi ruku, automatski ode i trag i, i miris neugodan. E, to su praktično pokazala. Što znači da zemlja ima trag, prašina je zemlja koja se opere sa vodom, da ima jači, jaču, e, jači sredstvo je, jače za čišćenje i bolje nego ovi e, savremeni deterđenti koji imaju. Inače u čišćenju, pranju ruku i, toga slično. E, I ovo spominje, znači Imam Nevi zato kaže, kaže nisu na stepenu, kaže sapuni, raznorazni deterđenti, nisu na stepenu prašine, na stepenu zemlje. Kaže, e, uzmem ono što je došlo u hadis, po vanjskom značenju hadisa. I e, kaže ovdje Abdurrahman, e, Abdullah ibn Abdurrahman Besam, kaže, kaže, kaže, savremena naučna istraživanja su potvrdili ovu stvar. Da je pranje sa, sa zemljom, sa prašinom bolje i kvalitetnije i da se ne može sa drugim stvarima znači, oprati nečistoća. Kaže, Eh, in qauli hadi la min Sa drugim stvarima, bilo kojim vrstama deteđenaca spuna se ne može oprati kao što se operi sa zemljom. Ako je to tačno, a on potvrdi, tačno su potvrdila neka naučna istraživanja, onda to kaže, onda to potvrđuje da je ovaj hadis, da je on od muadžizata šare, da je od nadnaravnih hadisa koji govori o stvarima, nešto što je rekao poslanik sa Lancernem, koji on nije mogao znati, niti je vršio istraživanja, niti je bio naučnik, a to sad potvrdila nauka. Naravno, ovo nije ovo jedini hadis koji, koji, koji ima svoju nadnaravnost. A onda dalje, <clears throat> da naravno bude poslanik sa Lanselem, ovo što je izgovorio u hadisu, znači e, on je onaj koji ne govori po svojim stracima, nego ono što mu je objavljeno i hadis je došao sa objavom Džibrila i tako dalje. E, ovo ukazi, e, ono ovdje spominje jednu vrlo bitnu stvar, a to je, kaže, da ima skupina učenjaka koji, koji kažu, kaže da, da ono gdje pas, kaže da je naredba pranja toga, kaže emr ta'budi, la, la hikmetuhu. Nije poznata mudrost toga što je naređeno se peri tako. Kaže, a došla je savremena medicina sa otkrivanjem toga. Da imaju neki mikrobi, neki znači, bakcili, neke bakterije, kaže, koja, koje se nalazi u pljuvački psa, koji prenosi eh, štetni, koji nosi, nosi jako štetne bolesti. I to je potvrđeno. U stvari, preciznije, ovdje, on nije to spomenuo, ja sam tu temu istraživao, da je potvrđeno da u stvari pas ima tu karakteristiku da liježe svoju stražnicu. I da onda prenosi, da prenosi, e, zove se e, pasja patličara, prenosi prenosi znači, viruse, bakcile, e, štetne te stvari, sitne, koje se samo mikroskopom vide, prenosi sa stražnice na jezik i onda jezikom kada nešto dira, ostaje to i time se prenose te Znači, mimo, najopasnija ta pasija pantičara, a ima još i drugih bolesti. I onda, a to nas vodi do jednog druge stvari, a to je da je ispravnije ono na čemu su malikije. Zašto malikije? Kaže da je čist, da je naredba pranja, drugi period naredba pranja je šta? Što sedam puta? Ne može biti. I zato, znači ovdje došla, je ta dilema kod ulime. Kako može biti pljuvačko psa više nečista nego izmet od, od čovjeka? Znači, logično je da je izmet kod čovjeka više nečisti, da njega treba oprati 7 puta, a ne pljuvačko psa. Međutim, kažu, nema mi tu šta logično, došao šarijetski tekst selam alik. To je tačno. Ali ako pogledamo jel, šta je pozadna toga, znači, ispadne znači, da nije pojenta u nečistoći pljuvački psa, nego je u, pojenta u tom prenošenju tih raznoraznih bolesti i to na čemu su malike, to je bliže. A malike imaju druge dokaze zašto smatraju da je pas čist. Navode hadise iz Buharije, da su psi ulazili u e, poslanik, hadis u Buhari i muslimu, u Ali, da su psi ulazili u u mešćid i da su lizali i mokrili po mešćidu. Prije, znači, nije bilo tepija, prije je bila zemlja prašina. I da su ostavljali trag o sebe, dirali su svojim rijepom, svojim tijelom, e, pljuvačka njihova izlazila i čak su mokrili. Izlazili su, ulazili. Kaže, niko to se toga nije, nije to čistio, nije, rad, nije, to, taj dio sklonio. Ima mali dokazuje s time, što znači dokazuje da je bilo nečisto to da uđe, ne bi dalo uopće da uđu sad, znači proganjali bi Druga stvar da je bilo pitanje čistoća, znači drugačije su, znači ne bi dali da uđe i onda bi naređivali, ako se zna da je ušao, e, operi taj dio. I to ne operi obično, nego sedam puta i to jednom sa prašinom. <clears throat> Uglavnom, Allah zna najbolje. Znači, to stavuje učenjaka, a ako mene pitate, znači, bliže ono čemu su malikije, jer dokazi njihovi su jasniji i logičniji po pitanju pašnjenja ove nečistoće ovog psa. Jer ovo, ako uzmemo da, da, na, čemu su, na čemu su šafije i hanabile, onda dođem veliku teškoću. I onda su oni upali u, u zadnju stvar ovdje po pitanju tumačenja ovog hadisa, a to je šta će sa psima koje, <clears throat> eh, čije, koje, je dozvoljeno držati u koči poput e, psi, e, pasa za lov, za čuvanje, e, ku, za čuvanje ovaj, usjeva i za stoku kako je došlo u hadisma. Za čuvanje kuće nije došlo, ali su učenja, učenjaci kijasom analogijom potvrdili, kao što prenosim na Kodame, da, da je dozvoljeno i držati pse za čuvanje kuće. <clears throat> Šta sa njihovom pljuvačkom? Sa njihovim lokanjem u posudama? Pa su oni različiti između. Su oni koji smatraju da je nečisto. Pa neki kažu, tu ima olašica. S obzirom da su oni dozvoljeni da se drže, ne mora se prati sedam puta. Nego operiš onako, jer u njima ima olašica, zato što je dozvoljeno držati. A ovi drugi mora, ovi koji nisu, koji nisu od ovih koji je dozvoljeno držati, od njih se, od, e, njih se, mora prati sedam puta. Drugi kršćanci kažu ne, i ovo se mora prati sedam puta. I nije problem to što oni posudiloću, nego problem je e, ovi psi koji, koji odu u lov pa uhvate svojim ustima životinja. Po ovom stavu bi trebalo šta? Ako pas uhvati životinju svojim, e, svojim ustima, svojim jezikom, šta? Uzeti taj dio mjesta ili ga osjeć pa bacit, je tako? Ili drugi dio da uzmeš tu da operiš sedam puta jednu sa prašinom. Što najmanja sumnje da je to, da je to teškoća da ošlica i čak oni kažu da ne treba. Što kad je to izuzetak? To je izuzetak kaže, zbog teškoće ne treba po većini učenjaka. Oni koji smatraju da pas nečist. U svak slučaju, znači, ovaj, s ove strane, ovaj, dolazi olakšica, od teškoća dolazi sa strane toga ako se uzme da je i pljuvaška i da je tijelo čitavo, da je od sada je nečisto. Ali ovo, znači, ovo razilaženje i stavi učenjaka će ostati do sudnji dan i uglavnom ćete znači, vidjeti u praksi da da učeni ljudi uglavnom ili u najmanju ruku ili su na stavu Hanefija, da je samo pljuvačka nečista, ili onaj drugi stav da je znači, čitav pas nečist. S tim da je uglavnom e, e, većina čaka koji smatra pas nečist, idu na to da je pljuvačka nečista. Znači, podržavaju stav Hanefija, jer kaže hadis ukazuje na to. To je što se tiče ovog hadisa. Andalusam,